вигукнув він до кет, проминаючи нарти. Доброї вам лижні. Французові одлягло від серця, і матрос подивувався сам собі, що від цього йому стало легше. Якби мені довелося зимувати на цьому жахливому материку, подумалася Булатові, я б не взяв собі в групу обох цих людей. Один з них був би зайвий. Він думав про Філа Марша та Жака Антуана Мерсьє. Матрос лишив до одного з них, француза, хоч і не давав собі чіткого звіту чому. То був таємничий голос інтуїції. Однак за 30 хвилин, коли група здолала милю важкої гололідної траси, і кожен мріяв про відпочинок, далеко попереду з'явився чорний жучок який швидко більшав і наближався, і вартість усіх акцій раптом упала до нуля. Чорний жучок поступово став червоним, тоді поступово зблід, і коли спинився біля тура Баллона, аж крутнувся на голому льоду. Філмарш поспішив до візела. Огрядний канадець Патрик Лоу важко стрибнув з гусениць і впав кумедно ковзуючи по відполірованій стоком кризі. І Філмар спитав То ви знайшли дорогу через тріщину, сер? Запитання було позбавлене глузду. І Патлоу спершу вирішив стати на лід, а малий англієць вистромився з просторої кабіни, перекосив рота і відповів Ми її не шукали. Ми просто розігнали візел і перескочили на цей бік. Тат урешті дав лад своїм унтам і підійшов до начальника. Не слухайте його, сер. Ми їхали понад тріщиною, поки це їй нарешті обридло, і вона дала нам перейти. А вже на цьому боці побачили лижню цих двох джентльменів. Тат кивнув на чорнобородого бельгійця та мерсьє, які теж підійшли і розгублено кліпали. Він звернувся до них. Вам страшенно не пощастило. Ви не дійшли до краю тищини всього ярдів сто. Вона скінчилася у видолинку. Коли б мені скет, я сказав би ще дещо, докинув з кабіни Мілтон Брус. В очах Філа Марша заграли вогники, коли він глянув на жака Антуана Мерсьє. Француз пік раків. Бельгієць Раймон теж не знав, на яку ступити. Булат матрос відійшов у бік, щоб не чути роздратованих слів начальника, але той тільки сказав Нічого не дієш. Капосний матрик, джентльмени. Я вам, Брус Лоу, ставлю сьогодні п'ять за п'ятибальною системою. Браво, Філе, сказала Кет. Вона теж була задоволена великодушністю доктора Марша котрий навіть словом не дорікнув тим двом. Сьогодні спатимемо в теплих наметах. Так погодився начальник. Уже давно час. Скоро зайде сонце. Радіограм не було? спитав він у пата. Пат по жіночому залящав. А ми зняли трубку, сер, і не вішали, бо спочатку деренчало без кінця. Філ посварився на нього рукавицею знижу бал. Це вже в нього стало за звичку. Булат протягом останніх трьох місяців завважував їй не раз ставити всім оцінки. Настрій у Булата підупав. Через француза, який багато втратив в очах кет, а мабуть, і в очах усіх інших, котрі, як оце Булат, мовчки стежили за незрозумілим змаганням між ним і шефом. Булат спробував бути вищим за все це. Та коли почали ставити намети, і Жак Антуан розповів йому, як вони з бельгійцем йшли вперед до останньої хвилини, точно 55 хвилин, після того лишилося часу, тільки щоб до заходу сонця встигнути назад, а Раймон ще випробовував один предмет через тріщину і мало не провалився. Вони взяли мотузка. Втім, він і сам повсковзнувся на голій місцині, і коли б учасно не впав.